Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though. Despite this. Mimo to. Mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, due to the fact that. Ponieważ, z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Gets out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc, dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, as far as X is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time, simultaneously. Później, na dłuższą metę. Later, in the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. decline, pass up. Odejść, udać się. Depart, head off. Wyjaśnij, uporządkuj. Clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj. Surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz, dorzuć się. Join in, chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract, take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And moreover i ponadto and furthermore również dodatkowo also in addition z drugiej strony odwrotnie on the other hand conversely w przeciwieństwie w przeciwieństwie in contrast by contrast więc dlatego So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time, simultaneously. Później, na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I co więcej. And, moreover. I ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though. Despite this. Mimo to. Mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Gets out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc, dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj decline, pass up. Odejść, udać się. Depart, head off. Wyjaśnij, uporządkuj. Clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj. Surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz, dorzuć się. Join in, chip in. Cofnij, zabierz z powrotem. Retract, take back. Rozwijaj, ćwiczenie. Develop, work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract, get out of. Zbierz odwagę, podejmij wyzwanie. Gather courage, pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And moreover i ponadto and furthermore również dodatkowo also in addition z drugiej strony odwrotnie on the other hand conversely w przeciwieństwie w przeciwieństwie in contrast by contrast więc dlatego So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time, simultaneously. Później, na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. dismiss, shoot down, przerwij, wtrąć się, interrupt, cut in, odsunąć się, move aside, step aside, ponowne adresowanie, kontynuacja, redress, follow up on, wyeliminuj, skreśl, eliminate, cross off, Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Wycofaj się. Retreat, back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But, nevertheless. I co więcej. And, moreover. I ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though. Despite this. Mimo to. Mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, due to the fact that. Ponieważ, z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Gets out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc, dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj decline, pass up. Odejść, udać się. Depart, head off. Wyjaśnij, uporządkuj. Clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj. Surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz, dorzuć się. Join in, chip in. Cofnij, zabierz z powrotem. Retract, take back. Rozwijaj, ćwiczenie. Develop, work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract, get out of. Zbierz odwagę, podejmij wyzwanie. Gather courage, pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I co więcej. And. Moreover. I ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Wycofaj się. Retreat, back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And moreover i ponadto and furthermore również dodatkowo also in addition z drugiej strony odwrotnie on the other hand conversely w przeciwieństwie w przeciwieństwie in contrast by contrast więc dlatego So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time, simultaneously. Później, na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside, step aside. Ponowne adresowanie, kontynuacja. Redress, follow up on. Wyeliminuj, skreśl. Eliminate, cross off. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Wycofaj się. Retreat, back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But, nevertheless. I co więcej. And, moreover. I ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though. Despite this. Mimo to. Mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, due to the fact that. Ponieważ, z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Gets out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. decline, pass up. Odejść, udać się. Depart, head off. Wyjaśnij, uporządkuj. Clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj. Surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in, chip in. Cofnij, zabierz z powrotem. Retract, take back. Rozwijaj, ćwiczenie. Develop, work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract, get out of. Zbierz odwagę, podejmij wyzwanie. Gather courage, pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I co więcej. And. Moreover. I ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And moreover i ponadto and furthermore również dodatkowo also in addition z drugiej strony odwrotnie on the other hand conversely w przeciwieństwie w przeciwieństwie in contrast by contrast więc dlatego So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time, simultaneously. Później, na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though. Despite this. Mimo to. Mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Gets out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc, dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About. As far as x is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. decline, pass up. Odejść, udać się. Depart, head off. Wyjaśnij, uporządkuj. Clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj. Surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz, dorzuć się. Join in, chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract, take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I co więcej. And. Moreover. I ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Wycofaj się. Retreat, back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj. Surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And moreover i ponadto and furthermore również dodatkowo also in addition z drugiej strony odwrotnie on the other hand conversely w przeciwieństwie w przeciwieństwie in contrast by contrast więc dlatego So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding. With regard to. Około, jeśli chodzi o x. About. As far as x is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside, step aside. Ponowne adresowanie, kontynuacja. Redress, follow up on. Wyeliminuj, skreśl. Eliminate, cross off. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though. Despite this. Mimo to. Mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Gets out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, as far as X is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time, simultaneously. Później, na dłuższą metę. Later, in the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj decline, pass up. Odejść, udać się. Depart, head off. Wyjaśnij, uporządkuj. Clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj. Surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz, dorzuć się. Join in, chip in. Cofnij, zabierz z powrotem. Retract, take back. Rozwijaj, ćwiczenie. Develop, work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract, get out of. Zbierz odwagę, podejmij wyzwanie. Gather courage, pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And moreover i ponadto and furthermore również dodatkowo also in addition z drugiej strony odwrotnie on the other hand conversely w przeciwieństwie w przeciwieństwie in contrast by contrast więc dlatego So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding. With regard to. Około, jeśli chodzi o x. About. As far as x is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside, step aside. Ponowne adresowanie, kontynuacja. Redress, follow up on. Wyeliminuj, skreśl. Eliminate, cross off. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, as far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though. Despite this. Mimo to. Mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Gets out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc, dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About. As far as x is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj decline, pass up. Odejść, udać się. Depart, head off. Wyjaśnij, uporządkuj. Clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj. Surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz, dorzuć się. Join in, chip in. Cofnij, zabierz z powrotem. Retract, take back. Rozwijaj, ćwiczenie. Develop, work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract, gets out of. Zbierz odwagę, podejmij wyzwanie. Gather courage, pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. Porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Wycofaj się. Retreat, back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I ponadto. And furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time, simultaneously. Później, na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside, step aside. Ponowne adresowanie, kontynuacja. Redress, follow up on. Wyeliminuj, skreśl. Eliminate, cross off. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though. Despite this. Mimo to. Mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, due to the fact that. Ponieważ, z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Gets out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc, dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. decline, pass up. Odejść, udać się. Depart, head off. Wyjaśnij, uporządkuj. Clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj. Surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz, dorzuć się. Join in, chip in. Cofnij, zabierz z powrotem. Retract, take back. Rozwijaj, ćwiczenie. Develop, work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract, get out of. Zbierz odwagę, podejmij wyzwanie. Gather courage, pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Wycofaj się. Retreat, back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I ponadto. And furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time, simultaneously. Później, na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej communicate, pass along. Zacznij aktywnie, rozpocznij. Begin actively, launch into. Zidentyfikuj, przypnij. Identify, pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually, edge a wall. Zredukuj, ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I co więcej. And, moreover. I ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though. Despite this. Mimo to. Mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Gets out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc, dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj decline, pass up. Odejść, udać się. Depart, head off. Wyjaśnij, uporządkuj. Clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj. Surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz, dorzuć się. Join in, chip in. Cofnij, zabierz z powrotem. Retract, take back. Rozwijaj, ćwiczenie. Develop, work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract, get out of. Zbierz odwagę, podejmij wyzwanie. Gather courage, pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And moreover i ponadto and furthermore również dodatkowo also in addition z drugiej strony odwrotnie on the other hand conversely w przeciwieństwie w przeciwieństwie in contrast by contrast więc dlatego So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time, simultaneously. Później, na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Wycofaj się. Retreat, back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But, nevertheless. I co więcej. And, moreover. I ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though. Despite this. Mimo to. Mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, due to the fact that. Ponieważ, z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Gets out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc, dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj decline, pass up. Odejść, udać się. Depart, head off. Wyjaśnij, uporządkuj. Clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj. Surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz, dorzuć się. Join in, chip in. Cofnij, zabierz z powrotem. Retract, take back. Rozwijaj, ćwiczenie. Develop, work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract, get out of. Zbierz odwagę, podejmij wyzwanie. Gather courage, pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I co więcej. And. Moreover. I ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Wycofaj się. Retreat, back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhaustem. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj. Surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Gets out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I ponadto. And furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time, simultaneously. Później, na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej communicate, pass along. Zacznij aktywnie, rozpocznij. Begin actively, launch into. Zidentyfikuj, przypnij. Identify, pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually, edge a wall. Zredukuj, ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I co więcej. And, moreover. I ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though. Despite this. Mimo to. Mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, due to the fact that. Ponieważ, z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Gets out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. decline, pass up. Odejść, udać się. Depart, head off. Wyjaśnij, uporządkuj. Clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj. Surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in, chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract, take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I co więcej. And. Moreover. I ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I ponadto. And furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time, simultaneously. Później, na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though. Despite this. Mimo to. Mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Gets out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc, dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About. As far as x is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj decline, pass up. Odejść, udać się. Depart, head off. Wyjaśnij, uporządkuj. Clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj. Surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz, dorzuć się. Join in, chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract, take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I co więcej. And. Moreover. I ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And moreover i ponadto and furthermore również dodatkowo also in addition z drugiej strony odwrotnie on the other hand conversely w przeciwieństwie w przeciwieństwie in contrast by contrast więc dlatego So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time, simultaneously. Później, na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside, step aside. Ponowne adresowanie, kontynuacja. Redress, follow up on. Wyeliminuj, skreśl. Eliminate, cross off. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though. Despite this. Mimo to. Mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, due to the fact that. Ponieważ, z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Gets out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, as far as X is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time, simultaneously. Później, na dłuższą metę. Later, in the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj decline, pass up. Odejść, udać się. Depart, head off. Wyjaśnij, uporządkuj. Clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj. Surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz, dorzuć się. Join in, chip in. Cofnij, zabierz z powrotem. Retract, take back. Rozwijaj, ćwiczenie. Develop, work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract, get out of. Zbierz odwagę, podejmij wyzwanie. Gather courage, pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And moreover i ponadto and furthermore również dodatkowo also in addition z drugiej strony odwrotnie on the other hand conversely w przeciwieństwie w przeciwieństwie in contrast by contrast więc dlatego So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding. With regard to. Około, jeśli chodzi o x. About. As far as x is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline, pass up. Odejść. Udać się. Depart, head off. Wyjaśnij, uporządkuj. Clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside, step aside. Ponowne adresowanie, kontynuacja. Redress, follow up on. Wyeliminuj, skreśl. Eliminate, cross off. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, as far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though. Despite this. Mimo to. Mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Gets out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc, dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About. As far as x is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj decline, pass up. Odejść, udać się. Depart, head off. Wyjaśnij, uporządkuj. Clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj. Surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz, dorzuć się. Join in, chip in. Cofnij, zabierz z powrotem. Retract, take back. Rozwijaj, ćwiczenie. Develop, work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract, get out of. Zbierz odwagę, podejmij wyzwanie. Gather courage, pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I co więcej. And. Moreover. I ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. Porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Wycofaj się. Retreat, back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I ponadto. And furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding. With regard to. Około, jeśli chodzi o x. About. As far as x is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Wycofaj się. Retreat, back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. work out, Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside, step aside. Ponowne adresowanie, kontynuacja. Redress, follow up on. Wyeliminuj, skreśl. Eliminate, cross off. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though. Despite this. Mimo to. Mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, due to the fact that. Ponieważ, z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Gets out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc, dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, as far as X is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile, in the meantime. W tym samym czasie, jednocześnie. At the same time, simultaneously. Później, na dłuższą metę. Later, in the long run. Ogólnie sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. decline, pass up. Odejść, udać się. Depart, head off. Wyjaśnij, uporządkuj. Clarify, sort out. Oczekuj, patrz w przyszłość. Expect, look ahead. Poddaj się, oddaj. Surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz, dorzuć się. Join in, chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract, take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So. Thus. Chociaż. Pomimo tego. even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o x. About, as far as x is concerned. Tymczasem, w międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I ponadto. And furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Więc, w ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding. With regard to. Około, jeśli chodzi o x. About. As far as x is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj surrender, hand over. Odwiedź ponownie, wróć ponownie. Revisit, go back over. Przyspiesz. Accelerate, step up. Zakończyć. Terminate, wind up. Odzyskaj siły, nadrób zaległości. Recover, make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż, pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About, As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over. Odwiedź ponownie. Wróć ponownie. Revisit. Go back over. Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. Work out. Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get out of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate. Pass along. Zacznij aktywnie. Rozpocznij. Begin actively. Launch into. Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce, cut down on. Zrozum, dowiedz się. Realize, find out. Odzyskaj siły fizyczne, odbij się. Recover physically, bounce back. Odpraw, zestrzel. Dismiss, shoot down. Przerwij, wtrąć się. Interrupt, cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja. Redress. Follow up on. Wyeliminuj. Skreśl. Eliminate. Cross off. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I co więcej. And, moreover. I ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently.